А тут поездка во Францию. Везу делегацию. А мой генерал Куликов уперся. Не поедешь. Я уже и так, и эдак, а он на своем нет и нет. Тогда говорю, едь со мной. И что ты думаешь? Он, старый хрыч, поехал. Это был цирк. Ко мне привязался один итальянец, в соседнем номере жил. Так он пригласил моего к себе и так накачал его французским коньяком, что тот скопытился и уснул мертвым сном. А тот ко мне через балкон перелез. Я уже спала, вдруг слышу, кто-то сопит надо мной. Это была не ночь, а сплошной фейерверк любви. Марина відкидає голову і п'яно регоче. Я тебе все это рассказываю, зная, что ты человек порядочный и умеешь держать секреты. Марино, я мушу вже йти, зраділа Марія, що з'явилася пауза у цьому суцільному словесному шквалі. Вислухай мене. Давай, валяй. Що там у тебе? розчаровано кидає Волкова. Марія коротко виклала суть справи. П'яні Мариніні очі враз тверезіють. Ты что, решила защищать эту националистку? Да она же ведет в школе националистическую пропаганду. Сейчас с этим очень строго. Нас лично, это я тебе по секрету, как своему человеку скажу, недавно собирал сам и сказал категорически пресекать любые националистические штучки. Давить и давить их. Ни песен старых, ни стихов. Вызывал этого, как его, с радиокомитета и вручил целый список имен, которых не велено даже упоминать. Надо как можно быстрее, чтобы население нашей республики освоило русский язык, русскую культуру. Сначала городское, а потом и сельское. На бандеровцев он очень недоволен. Никак там этого духа не выгонишь. Пол планеты уже говорит по-русски, а вот некоторые украинцы несознательные — ты тоже к ним относишься. До сих пор не научилась разговаривать, как большинство наших людей. Ты и тогда была с этим душком, но я думала, что Вовик тебя перевоспитает, а вижу, что ошиблась. Ты что, мать, офонарила? Пляшка шампанского спорожніла, коньяк до половины був випитий. Катерина друга, сказала подумки Марія і гідливо скривилася. Кстати, с Москвы пришел указ ставить на руководительские должности русских женщин. Вот так. Пора с этим кончать. Украина, Россия — это все единое целое. Киевская Русь здесь была. Значит, это все наше русское. Только вы у нас все отобрали. Марино, якомога спокійніше сказала Марія, хоча все у ній було збурене. У твоєму вихованні і освіті явно є білі плями. Інакше ти б знала, що назва Русь перекочувала до Московського царства вже за царя Петра І. Руссю звалася Україна, а Росія Московією. Такі речі треба знати. Ти ж керуєш людьми, містом. Марина скептично подивилась на Марию. Слушай, нахрен мне все это? У меня есть указание, курс, которого я должна придерживаться, а курс — слияние народов в единый советский народ с единым русским языком. Но этому мешают националисты. И твоя Ольга среди них. Марино, гамуючи себе, мовила Марія. Те, що робить Ольга, не націоналізм, а її обов'язки як педагога. Вона просто викладає українську мову та літературу в російській школі. І те, що вона вчить з учнями, є у шкільній програмі затвердженій Міністерством освіти. Да? Марина якусь мить уважно розглядає Марію. А так злиха директриса уверяла, что все это только портит учеников. Вот стерва, а я ей поверила. Так это точно программные произведения? А фонарить можна. Ти що, Марино? нікому більше не зізнавайся, що ти цього не знаєш. Вона вивчала із своїми учнями Шевченка. Ах, да, сконфужено мовила Варина. Это я перепутала його з другим националистом, Франко. І цього націоналіста вчать, починаючи з молодших класів. Та я знаю, ну чорт з ними. Я с этой козлихой директрисой разберусь завтра. Пусть Ольга работает. Немножко протрезвею. Дзвінок у дверях обірвав неприємну балачку, і Марія зраділа йому. Это, наверное, масажист, кидає вона і йде з кімнати. Марія рушила за нею слідом. Заходи, Валера. Я сейчас приму душ і прийду. Марина відчиняє двері до сусідньої кімнати, де рожеві стіни, рожеві меблі розливали м'яке тепло. Лабіринти цього розкішного помешкання з високими стелями, стінами, де так гармонійно перепліталися шпалери, красива тканина і дерево, здається, не знали меж, і в них можна було заблукати. Звони, заходи, теперь ты знаешь, где я живу. Хочешь с Вовиком, хочешь с любовником, с кем угодно. Всем места хватит. У меня чотири комнати. Не забудь сьогодні зателефонувати директрисі, нагадала Марія. Все уже рішено. Чесне, партійне. Марина п'яно засміялася і відчинила двері. Марія збігла східцями донизу і вдихнула весняне вечорове повітря. Було непереборне бажання пірнути у чисту річку і плавати, допоки не змиє те, що залишилося на ній від маринених розмов, цинічних откровень, у яких не було сорому, каяття звільнитися від її п'яного сміху і ще чогось відразливого і мерзенного, що оскверняло дух цього міста, і вписувало нову лиху сторінку у його вічну книгу буття. Ішла квапливим кроком від Марининого будинку, неначе втікала, і раптом почула. Марусино, серце моє, лишенько з тобою. Олексій безверхий згріб її в обійми. Куди це ти так летиш, неначе за тобою сто чортів женеться? Він стояв розхристаний, давно не голений, однак із незмінним виразом самовеличі та переконаності у власній геніальності вродою, поставою, розкішною вдачею нагадував свого далекого предка, козака Патія Безверхого, руйнача і вороховника. Справді утікаю, засміялася Марія. Я щойно була в одній справі, знаєш у кого? Вона лукаво подивилась на Олексія. Звідки ж мені знати, куди ходять вродливі молодиці? У Марини Волкової. Свят, свят, свят. Олексій тричі перехрестив розхристані груди. Треба ж якийсь і етикет іміть. Ну нащо згадувати про моє падіння, мою ганьбу? Олексій похитав головою. Ну й жорстокі ви жінки. Ну, що ця лярва керує нами? Так нам і треба, баранам тонкорунним. Хоча ти, пташко, моя перепілочко, теж викинула такого коника, що навіть я його не перескочу. Давай перемінимо тему. Марія зробила крок, але Олексій зупинив її. Слухай, виручи, позич кілька карбонців, я днями тобі віддам. Марія дістала з гаманця п'ятірку і простягла безверхому. Дякую, сестричко. Він спішно сховав їх до кишені. Я тебе розшукаю, тримайся. Вони попрощалися. Знову їхала містом до Ольги, колишньої подруги, яку вона втратила після заміжжя, як і все втратила. Вродливиця і розумниця Ольга Нечуй Вітер теж топтала не свою стежку. Жила тяжко, нецікаво, не там і не з тим. Долала щаблі невезінь і розчарувань, які вели її туди, де не було любові, не було радощів, не було щастя. Щось було відчувала у її житті закроєне не так ще з раннього дитинства, якась хитка і несправжня піраміда на яку піднімали її батьки ще там, у передмісті Полтави. Рід відважного козака Павла Нечуйвітра, що осів поблизу Полтави, незмінно ніс код любові до України. Але й те могутнє його родове древо дістали короїди доби великого богоборства. Ольга росла самотою бо сільські діти, вважала мати, і не такі розумні, і не такі виховані, як єдина вчительська доня. Вона затину дивилася на їхні пустощі, подумки була серед них, обсипалася курявою, яку лишали вози, ганяла м'яча і погейкувала на корову на пасовищі ті солодкі видіння обривав материн якийсь мов би, синтетичний голос. Олю, іди додому. Чому книжка на тій самій сторінці відкрита? Вона ретельно носила жовтеняцьку зірочку із кучерявою голівкою вождя, щодня прасувала червоного шовкового галстука ні разу не забула про комсомольський значок. Однак потайки заздрила однокласникам, що приносили в школу великоднього тижня Паску крашенки. Вже в 10 класі попросила матір напередодні свята. Мамо, давай спечемо Паску. Ніхто ж про те не знатиме. Ти що таке говориш? обурилася та. Моя совість про те знатиме. Може, ти ще захочеш, щоб ми тебе охрестили? Материн міф про те, що вродлива, розумна, скромна і чесна Ольга, яка скінчила школу із золотою медаллю, а університет зі знакою, підніметься понад багатьма і ширятиме в небі щастя, везінь і благополуччя. Розвіявся відразу ж як вона отримала диплом і поїхала за направленням в обласне місто. Того літа вона не лише повернулася з польоту, що не відбувся, а й з того обласного центру, де їй не виявилося місця. Пішла на один із київських заводів у багатотиражну газету. Там познайомилася із своїм майбутнім чоловіком, вийшла заміж, не відчуваючи до нього нічого окрім поваги та вдячності за те, що вирвав її із безкрайньої пустелі самоти. Невдовзі перейшла працювати до школи. Смуга розчарування і відчуження усе ширшала і ширшала. Щоразу, коли наближалася до сімейного гуртожитку, а потім, коли підіймалася східцями на свій поверх,